إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin ikonsa da rahamarsa da faralarsa ya kaddara mana ganin wannan rana ta litinin 23 ga watan muharram shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da 29 ga watan bakwai shekara ta da da ashirin 2024 miladiya mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunna wal jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar ribi inda a duk rana irin ta yau litinin muke gabatar da darasi a cikin littafin nan mai albarka littafin muwadda wanda babban malamin nan imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala ya rubuta idan ba manta ba muna cikin kitabul qur'an makon da ya gabata mun aje karatu a ƙarshen hadisi na 488 na haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na hudu da tamanin da tara, farkon babi na za mu tashi farkon babi na bakwai a cikin kitabul ƙur'an babu ma a fi dikirin layi tabaraka wata'ala wannan babi shi kuma zai magana dangane da abin da ya shafi ambatan Allah mai girma da ɗaukaka zikiri kenan shi zikiri malamai suna kasa shi gida biyu akwai zikiru bil lisan zikiri wanda ake yi da harshe sannan akwai ambatan Allah bin jiwari da gabbai shi ne duk lokacin da mutum ya aikata wani abu wanda Allah ya ce a yi zikiri ne duk lokacin da mutum ya bar wani saƙon Allah wanda Allah ya hana shi ma ya yi zikiri amma galibi idan an yi itilaƙin zikiri to ana nufin zikiri wanda ake yi da harshe to wannan babi shi kuma zai yi magana a kan wannan zikirin ne idan mun lura za mu ga imam malik ya kawo shi a cikin kitabul ƙur'an sannan kuma ya kawo shi bayan ya gama tattaunawa akan alƙur'ani wannan kawo saboda shi kan karatun alƙur'anin nau'i ne na zikiri shi ne ma afdal zikir shi ne zikirin da ya fi kowane zikiri falala albaji a cikin muntaka sharin da ya mali tafin muwadda ya ambaci cewa zikirorin nan gada biyu kala biyu ne kamar yadda muka yi bayani zikiri na harshe to zikiri na harshen kuma ya ce ya kasu gida biyu akwai zikiri wanda yake wajibi akwai zikiri wanda yake mustahabi zikirin da yake wajibi ya ce shi ne karatun fatiha a cikin sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha a sallar sa ba ashe kenan karatun alqur'ani shi ma nau'i ne na zikiri haka wannan babu zai magana akan abin da ya shafi zikiri ambatan Allah kenan mai girma da ɗaukaka. malam yace ya yahya an malikin an sumayi maula abi bakar an abi salihin as-sammani an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra kanat lahu adala ashr riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kana lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika hatta yumsiya ولم يأت أحد بأفضل مما جاء bihi illa ahadun amila aktara min zalika imam imam malik ya karbo wannan hadisin a wurin malaminsa sumai shi kuma ya karbo daga malaminsa abu salihin as an abi hurairata shi kuma ya karbo daga na abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai na abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala la'ilaha ilaha illallah duk wanda ya ce la'ilaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zikiri kenan la ilaha illallah Wahda hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'anarsa shine la ilaha illallahu ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah anan mutum yana kore ma Allah shirka yana kore ma Allah abukan tarayya Allah bai da ɗa, bai da mata bai da wa bai da uba bai da kaka bai da da bai da jika bai da abkini bai da tsara bai da ƙani Allah bai da kowa shi kaɗai yake wahada la sharika lahu sannan Allah ta'ala kuma mutum yana tabbatar da bauta ga Allah ta'ala shi kaɗai domin al'ila tana nufin al-ma'abuj abin bauta da haka idan ya ce la ilaha yana cewa babu wani abu wanda ya cancanci a masa mutum ne ko aljani ko dutse ko icce ko wata dabba ko wani tsuntsu ko ruwa sama da ƙasa ba wani abu wanda ya cancanci a masa bautar ta zama gaskiya illallahu sai Allah <clears throat> mun sani malaman aƙida suna cewa a cikin wannan jumla la ilaha illallahu akwai annafyu akwai attabit akwai korewa akwai tabbatarwa kore ma duk wani wanda ba Allah cancantar ya zama abin bauta sannan tabbatar da bautan nan ga Allah shi kadai wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi Allah shine mai mulki a nan duniya shi ne mai mulki a gobe kiyama shi ne mai jujjuya al'amuran duniya duk abin da ke cikin duniya mallakarsa ne bayansa ne kuma da aka shi ne mai mulki a kansu abin da ya so shi yake faruwa abin da allah bai so baya faruwa Ba kama idan an tafi kiyama allah shi ne mai mulki shi ne maliki yau mai din mamallakin ranar sakamako wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya cancanci a gode masa saboda ya ma ɗan adam ni'imomi masu tarin yawa wanda idan da ɗan adam zai tsaya ƙididdige su to har duniya ta naɗe bai iya ƙididdige iya ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ni'imomin nan kuma kullun sabuntuwa suke yi nemomin Allah a kan bawansa ba sa ƙarewa sai bawansa ya bar duniya ko ya bar duniya ɗin ma in Allah ya sa ya dace zai ci gaba da samun kansa ne cikin ni'imomin ubangiji ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah mai iko ne akan komai to banzan Allah ya ce wanda ya faɗi wannan zikirin mi'atu eh, a eh, ne fi yawmin a tamarra ya faɗa sau ɗari a yini sau ɗari a yini to cewa ya faɗa sau ɗari malamai suna tattaunawa lokaci guda mutawaliyatin a jere koko a ranar da ya ƙulla sau ɗari kila da safe ya goma in an jima ya ƙare goma bayan wani lokaci ya ashirin ya dai samu ya haɗa a ɗari a rana koko zama guda ake so ya kama yi lailaha ilaha illallah wahdahu wula sharika da hulawar mulku wa lahul hamdu huwa ala shay'in qadir sai yayi kafa ɗari. malamai suka ce duka biyun zai iya ɗaukar haka amma al-afdalu ya yafi falala ne mutum ya yi su zama guda kuma a jere sannan cewa fi yawmin a cikin yini wannan ya nuna idan yayi da safe yayi in yayi da azhar yayi in yayi bayan la'asar yayi domin yana ɗaukar yini wannan to amma malamai suka ce farkon yinin shine yafi falala saboda siyakin hadisin da zamu gani nan gaba sannan kuma akwai ruwaya ma wadda ta zo cewa in ya faɗi wannan zikirin da asuba da haka waɗansu malamai suna sanya cikin azkarul masa wasu ba zikirorin yammaci da kuma na safiya to manzan Allah ya ce wanda ya yi a yini sau ɗari kanan lahu adala ashirin rikabi yana da sakamako a wurin Allah kwatankwacin ya'yan tabawa goma bayi guda goma a hadisi manzan Allah ya ce duk wanda ya yanta bawa ɗaya to shi ma Allah zai yantar da shi daga wutar jahannama hannun bawan nan da ya yanta zai fanshi hannunsa gobe kiyama kafar bawa ta fanshi kafarsa kowace gaba ta jikin bawan nan za ta fanshi gaban jikinsa daga wutar jahannama zuwa aljanna to ina ga a ce mutum ya yanta bayi ɗaya har guda goma kun ga falalan ba ai karama bace ba bayan wannan wa kutiban lahu mi'atu hasanatin za a rubuta masa hasana guda ɗari za a rubuta mai kyakkyawa lada kenan har guda ɗari wa muhiyar anhu mi'atu sayyi'atin a kare mai zunubai guda ɗari wa kanan lahu hirzan min da shaytan sannan wannan zikiri da ya kafa ɗari zai zama masa kariya daga cutarwar shaidani sai ya ce yau ba hu zalika a wannan yinin nasa hatta yunsiya har yi yammaci kaga cewa har yi yammaci yawon da safi kenan ya karanta da haka malamai suka ce abinda ya falala shi ne a karanta shi da safi bayan sallar asuba idan mutum ya karanta shi bayan sallar asuba har zuwa yammaci yana cikin kariyar allah daga sharrin shaidan wani lafazi ya ga in ya karanta kuma da yammacin nan shi kuma cikin daren nan zai samu kariyar Allah daga shedan har zuwa asubahi walam ya ce ahadin bi afdala mimma jaa bihi manzo Allah ya ce ba za a samu wani wanda zai zo da wani aiki wanda yafi aikin sa farala ba illa ahadun amila aksara min zalika sai fa mutunan da yayi fiye da haka sai fa mutumin da ya fiye da ɗari ɗin kenan nan cewa sai fa mutumin da ya fi fiye da haka malamai sun mai fassara guda biyu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da sai mutumin da ya zo da ai Abin amila aksara min dalika sai wanda ya aikata fiye da haka Shi ne ya yi wannan zikirin sai kuma ya yi wani daban kaga ya dara wanda ya yi wannan ya tsaya shi kaɗai ba mun gane ma'ana yi wannan zikirin sai kuma ya zo da wani aiki na lada ƙari akan wannan zikirin kaga shi ya yi fiye da wannan zikirin kenan da haka zai ɗara wanda ya tsaya ga wannan zikirin shi kare wasu malamai kuma suka ce a ana nufin yayi wannan zikirin kafa ɗari to kuma sai ya wuce ɗari ɗari yayi goma ko ɗari da ashirin. to wanda suka fassara shi a haka ya nuna cewa wannan zikirin babu laifi ana iya wuce kafa ɗari a cikinsa domin galibi duk zikirin da manzan Allah ya karantar ba wanda ake wuce ɗari wannan ne aka buɗe ƙofar cewa mutum yana iya wuce ɗari ɗin mun fahimta to kun ga wannan zikirin yana da farala ƙwarai da gaske da haka duk wanda yake fama da matsala musamman matsala ta shaidanu wanda yake fama da matsalar jini to idan zai lizinci wannan zikirin kafa ɗari safiya kafa ɗari yammaci kullum yi. to insha Allah ta'ala sai Allah ya bashi mafita daga wannan shedani wannan mujarrab an jarraba to ko ba jarraba ma kuma nasi ya tabbatar da haka mun fahimta Allah ya sa mu dace قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي سالم السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خدت أنه خلاياه وإن كانت مثل زبد البحر إمام مالك يا كرؤو daga Sumai ita kuma shi kuma sumai maula abubakar ya karbo daga abi salih as-sammani an abi huraira ya karbo daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda sayyidina abu huraira ce, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra ya faɗa a yi ni sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi kaji shi minti nawa za ka yi ka faɗi sau ɗari na? mai da yawa cikin minti goma minti goma bayan yawa la la'ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu huwa ala kulli shay'in qadir minti goma kai dari wannan kawai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau 100 ya faɗa haka fi yaumin a rana sau 100 manzan Allah ya ce an huddat anhu yahu. za a kankare mai zunubansa nan zunubai ƙanana ake cewa kamar da malamai kullum suke mana bayani wa in kana mithla zabadil bahr ko da waɗannan ƙananan zunuban nashi sun kai girman teku kumfan teku zabadil bahar kumfan teku idan teku ya kaɗa, za ga ya kumfa saman ruwan idan ka hanko shi daga nesa za a gan shi da girma kwarai da gaske wannan kinaya ne na girman zunuban komin yawan su kenan ake nufi Allah ta'ala zai goge wa mutum subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mun gane to kaga wannan shi ma zikiri ne mai falala kwarai da gaske sau ɗari sannan kun san shi zikiri ba kamar a ba kamar karatun alkur'ani ba duk malamai sun haɗi shi zikiri ba sai an yi alwanda ba duk malamai sun haɗi zikiri ba sai kana zaune ba allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi shi ana yin shi daga tsaye ana yin shi daga zaune ana yin shi daga kwance da haka daga bisa gadonka ma kana kwance za ka iya yi kana zaune za ka iya yi kana tafiya za ka iya yi kina aikinki a gida shara ko sanwa ko wanke-wanke za ki iya waɗannan zikirorin duk su yi su kaga ibada ce mai sauƙi sannan ga ɗimbin falala ga lada mai tarin yawa Allah sanya mu dace قال bi عن مالك عن أبي أبيت Maula سليمان ابن عبد Malik. an ata ibn yazid al-laysi an abi hurairata annahu qala man sabbaha dubra kulli salatin salasan wa salasina wa kabbara salasan wa salasina wa hamida salasan wa salasina wa khatama al-mi'a bila ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد bahari imam malik ya كربو wannan hadisin daga malamin sa ubayd maula suleiman ibn abdulmalik shi kuma ya karɓo daga ada'u ibn abi raba ada'u ibn yazid al an abi hurairata shi kuma ya karbo daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda a wannan ruwayar kun ga mawqufan ne annahu qala cewa sayyidina abu huraira ya ce da haka ruwayar maluku a cikin muwaɗa ruwaya ce mawqufa mun fahimta amma al muslim imam muslim a cikin sayo muslim ya wassala ya sadar da ita zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka hadisin ya inganta manzan Allah ya ce a man sabbaha dubura kulli salati salasan wa duk wanda ya tasbihi ai ƙara subhanallah yace subhanallah dubura kulla salatin ƙarshen kowace sallah ai a ƙiba kulla salatin ƙarshen kowace sallah zahiruhu fardan au naflan zahirin hadisin nafila ta shiga farilla ta shiga ci <clears throat> wa hamalahu aktharul ulama ya alal fardi amma mafi yawan malamai sun tafi akan sallar farilla ake nufi saboda akwai ruwayar ka'ab ibn ujra shi ne ya ce kulli salatin maktubatin kowace sallah ta farilla mun fahimta da haka wannan zikiri ana yin shi ne bayan sallar farilla to mutum ya ce subhanallah uku. wa kabbara salasan wa salasin ya dawo ya kabbara shine ya ce Allahu akbar salasan wa salasina talatin da uku, wa hamida salasan wa salasin sannan ya ce alhamdulillah uku. nawa kenan 99 ba ɗaya. wa katamal li'a sai ya cika naɗarin nan bila ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gufirat dhunubuhu wa law kana misla zabadil bahr sai ya cika naɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya cika naɗari da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, za a gafarta mai zunubansa shi ma ko da sun kai girman teku kumfan teku kun fahimta shi kaga wannan zikirin shi kuma ana yin shi ne bayan sallah ta farilla akwai ruwayar da ta zo subhanallahi farko sai alhamdulillahi sannan Allahu akbar ƙarshe amma kun ga a wannan ruwayar an ce subhanallahi 33 sai wa kabbara salasan wa salasin Allahu akbar 33 sannan wahamida salasan wa salasin sannan yayi alhamdulillahi 33 da haka malamai suka ce yadda aka yayi amma dai ana so kullum subhanallah ya zama tushi aka fare tsakanin Allahu akbar da alhamdulillah duk wanda aka fare yayi mun gane sannan zahirin hadisin yana nuna cewa za ka yi subhanallah sai ka yi 33 sannan sai ka ɗauki alhamdulillah ko Allahu akbar sai ka yi 33 sannan sai ka ɗauki Allahu akbar ko alhamdulillah kai 33 daban-daban ake yin su waɗansu malamai sun ce hadisin zai iya ɗaukar ka haɗe su subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai kai 33 idan aka raba kowanne zai samu 33 so da yadda mutum ya yi sannan na ɗarin a wannan lafazin sai aka ce ka cike da la'ilaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa rawar hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai ruwa da ta zo da cewa ya cike na ɗarin da Allahu akbar da aka sai zama yi talatin da 33 alhamdulillahi ya yayi 33 Allahu akbar sai 34 kaga an hada nawa kenan dari al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala shi da ya zo hada hadisan guda biyu da wannan mai la ilaha illallah da wancan mai Allahu akbar sai ya ce a hade su Allahu akbar kai 34 sannan kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai malamai suka mai da martani suka ce to ayin mutum ya haka kuma yanzu ya yi ɗari da ɗaya shi ko manzo Allah iri ya ce mun gane su waɗansu malamai da suka tashi haɗawa sai suka ce hadisan duka guda biyu lafiya launi abinda wannan ke nuna wannan sallar in ka yi wannan to wata sallar kuma sai kai wancan wata sallar kuma sai kai wannan mun gane sannan mu sani akwai ruwaya wadda ta zo mai tasbihi da tahmidi da takbiri ahada ashara kafa sha ɗaya subhanallahi sha ɗaya alhamdulillahi sha ɗaya allahu akbar sha ɗaya in ka haɗa zai baka talatin da uku akwai wannan ruwayar akwai ruwaya da ta zo da goma goma subhanallahi sau goma alhamdulillahi sau goma allahu akbar sau goma akwai ruwayar da ta zo mai sha biyar biyar waɗannan ruwayoyin duka zurkani ya kawo su a cikin sharin da yawa waɗa. haka ma aibin abdulbar al-numari haka wannan shamsuddin ibn qayyim al-jawziya a littafin zafin ma'adi ya kawo ruwayoyin da suka wani ana iya wannan ana iya wannan shi ma malamai da suka tashi hada su sai suka ce yau in kayi wannan ko wannan sallar in kayi wannan sallah ta gaba kuma sai kai wani lafazin sallah ta gaba kuma sai kai wani wannan ya wanda duka kana aiki da hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da a ce kayi da nau'i guda daya <clears throat> mun gane waɗannan zikirorin duka da muka karanta da wancan na farko da wannan na biyu da wannan duk kafa ɗari ɗari ne kaga mutum yana buƙatar lissafawa don ya gane nawa ya yi su zikirori na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya karantar sun kasu kashi biyu akwai wanda an ƙayyade musu adadin da za a yi to wanda a ƙayyade adadin da za a yi ba a ƙari za ka tsaya daidai nambar da manzan Allah ya ce a yi da haka kamar wancan hadisi na farko da muka karanta a yau mai la ilaha illallah kafa ɗari malamai suka ce ba a yin ƙasa da ɗari amma babu laifin an wuce ɗari shi saboda manzo Allah ya bada dama ana iya wucewa hadisin mu na biyu subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari ba a wuce ɗari ba a yin ƙasa da ɗari wannan hadisi da uku mai subhanallahi 33 in dai irin wannan zikirin za a ba a wuce ɗari ba a wuce ɗari kuma ba a yin ƙasa da ɗari inda ya nufin kakai mai talatin da uku uku wanda ya wuce ɗari ya yi kuskure ya yi gulu a addini ya yi ba daidai ba <clears throat> har ma ɗan fodiyo allah ta'ala ya ƙara masa rahama a littafinsa iya usunna don ya nuna mana cewa kuskure ne mutum ya wuce 33 a tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin nan sai ya hakaito mana wata hikaya cewa an yi wani malami mai son addini mai bautar Allah saboda tsananin bautar shi sai yake ganin 33 sun yi kaɗan sai ya ci gaba da yin ɗari-ɗari subhanallah ɗari yake yi alhamdulillah ɗari allahu akbar ɗari kaga yau ɗari ɗaya shi yana yin ɗari uku uku a tunaninsa hakan da yake daidai ne domin shi ya ma wuce abin da aka ce a yi kenan har gyara shi yake yi to dan fodiyo a hikayar yake cewa wannan malami ya kwanta bacci sai mafarkin ya mutu da ya mafarkin ya mutu sai ga shi an tada kiyama da aka tada kiyama sai ga shi ana raban lada ana ba da sakamakon ayyuka sai ake cewa ina masu yin tasbihi da tahmidi da takbiri bayan sallar farilla su zo ga sakamakonsu kaga ya zai je can wurin sai ruga ya je wurin mutane suka taru mala'iku suna ta ba da sakamako wane wane sai a ce ga sakamakonka wane wane kai magana ka. shi ya ji ba a kira shi ba to sai yake cewa kila sai an gama ba ƙanana sannan su manya sai daga baya ke aka gama kira ba su ne shi sai mada ya ce wa mala'ikan ni ba a kira sunana ba mala'ika ya sake duba ya ce ya babu sunan karanci ce ya ba su nana ce wai nan ka san ko sunayen suwa ne aka ce a ba sakamakon ce a ce masu yin tasbihi ne bayan sallah ya ce ai ni na ina yi ni saboda yin ma ba 33 uku ke ne 100 muke yi sai wani aka ce to nan da ya babu sunanka mu nan masu yin 33 uku aka ce a ba da kai da kake yin 100 sai ka ce wajen wanda ya sa ka sai ya baka lalike kenan to ya sa shi kaga shi ya sa kan shi to shi ko bai da lari da zai ba kan shi to dan fodiyo Allah ta'ala ya kara masa rahama ya ce sai ya farka a daidai wannan gaba kaga Allah ya ce maka dan kila da ana cewa to wannan ku kaba shi <laughs> to ba kai ga cewa a kaba shi din ba sai ya tashi to kaga dai yana farkawa ba sai ma an mai wa'azi ba sai ya gane babu kyau sai ya daina mun gane wannan shi ake ce ma guluwi a addini wuce gona da iri a addini yanzu dan Allah kun ji wannan zikirorin ba inda aka ce a tashi a ihu ko a tsalle ana rawa ana bugun kirji ba inda aka ce kuma wannan da Imam Malik ne yake ba da wannan karatun ka ce kai dan malikiya ne to ka ji yadda ake zikiri a malikiya daga zaune wannan bayan sallah aka ce aga bayan sallah ba sai ka hita waje ba ba inda aka ce a zo a sa wani kyalle a shimfiɗa ba zikirin ba ma jam'i ake yi ba kowa ne ake cewa yi man ƙala ake cewa to wannan bishe zai nuna maka zikiri irin na sunna don haka wanda yake kan irin waɗancan abubuwa da ake da sunan zikiri wala ya tsaya ya karatun tare su ya gane cewa wannan abin ba zikiri ba ne ba zikiri ne na Allah zikiri na manzan Allah kaji yadda ake yin shi a jero isnadi a ce daga manzan Allah manzan Allah ya ce kana Allah ya shirya da sana abu na ƙarshe game da waɗannan hadisai wajen ƙirgawar da mene ne mutum ya kamata ya ƙirga malamai suna maganganu da hannuwa za a yi koko ya halatta mutum ya amfani da wani abin kirga don ya kirga abin da ke sunna abin da ke aikin manzan Allah shi ne yana yin zikiri da hannuwansa kuma hannun ma na dama banda na hau kuma yana yi ne da kan 'yan yatsunsa da kan yake kirgawa ƙasa wani sai ga yato yana shiga ciki yana hita haka shi da kan ‘yan yatsu yake lissafin saboda Allah sannan ko manzan Allah ya ce duk ‘yan yatsun da ake tasbihi da su za su ba da shaida gobe kiyama cewa an ambaci Allah da su to amma wasu malamai suna ganin babu laifi mutunan da ba zai iya kirgawa da ‘yan yatsunsa ba ya yi amfani da wani abu na lissafi kamar carbi kamar kawunta wadda wadda wasu ke amfani da ita yanzu ya yi amfani da su don sanin adadin abin da ya faɗa na tasbihin da yake amma malaman da suka ce wannan suna sa sharaɗin cewa ya ji cewa wannan carbin da yake ja ko wannan kawuntar da yake latsawa ba ta da alaƙa da addini kun gane yana amfani da ita ne kawai don ya san lissafi amma ita ba wani sha'air ne na addini ba idan kawai ɗauka carbin nan addini ne mun ce ya ɗauka carbin addini ne ya ji cewa wanda ya yi da carbi ila ya ɗara wanda ya yi da hannu lada ko kuma jan carbin ma wani ɓangare ne na addini wannan suka ce ba daidai ba ne ba kuskure amma yawo da carbi a hannu kullum mutum da carbi a hannunsa wannan ko dan fudi a ihya sunna ya ce bid'a ne yin haka ga mutum yana zaune ana labari kuma yana jin carbi sai ka rasa to wai yake yake ga mutum da yadda zai tafi da carbinsa ya daura a hannu wannan dan fudi ya ce wannan bid'a ne ba daidai ba ne ba Allah ya da mu wa alaikum salam a haka kan yatsu haka ba ya su biyar ba ne ba? eh suhanallah, suhanallah, suhanallah, suhanallah. wajen eh eh shi ne ce idan mutum zai iya mantawa sai ya samu shari'a ko ya samu kawanta ka gane ya yi in ya gama sai ya abin abinci babu laifi su malamai suna ganin hakan ba laifi amma yadda mutum zai iya lissafinsa da hannun toye da hannun shi ya fi dacewa kawai wa hadda ne an malikin an umarata ibn sayyad an sa'id ibn musayyif annahu sami'ahu ya ƙuri filbaƙiyatis salihati innaha qaulul abdi Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa Imam Malik ya karɓi wannan hadisin daga Umara Umara ibn Abdullahi ibn Sayyad Umara ibn Sayyad ko rike Sayyad ko a mufrad ne neman karanta labarinsa wa ya tira shi sayyad akwai wani hatsarinin yaro da aka yi zamanin manzan Allah ibi sayyad ɗaya eh. kun tuna shi eh wani hatsabibin yaro wanda sahabbai da yawa sun dauka shi ne ba dushan saboda hatsabibancin shi wannan yaro dan yahudawa ne asali amma daga baya musulunta to wannan umara din dan dan shi shi umara din ne umarata ibn sayyad mun gane to ya karbo wannan hadisin an sa'id ibn musayyib daga sayid ibn musayyib annahu sami'ahu cewa ya ji shi ya ƙulu yana cewa fil baqiyati salihat game da albaqiyatu salihat wanda Allah ta'ala ya ambace ta a suratul kahfi wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to menene albaqiyatu salihat sai shi umaratan nan yake cewa ya ji sa'id ibn musayyib yana cewa albaqiyatu salihat innaha qaulul abd shine mutum yace Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah sura albaqiyatu salihat ai kun ga Allah ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ko da dukiya da 'ya'ya kawace ta duniya saboda ni karewa suke kudi karewa suke su bar mai kudin ko kuma shi mai kudin ya kare ya bar kudin haka ma 'ya'ya da haka su kawa ne na duniya amma menene yake wanzuwa sai Allah ce wal baqiyatu salihat amma abin da yake wanzaje khairun shi yafi wannan alkhairi wa khairul amala ba shine aiki mafi alkhairi to albaƙi ya baqiyatu salihat sai sa'id ibn musayyib ya jero waɗannan zikirorin yace su ne al baqiyatu salihat innaha qaulul abdi Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billa, mun fahimta wannan shine qaulu aktsarul ulama mafi yawan malamai wajen fassara albatiyatu salati wannan suka fada kamar abdullahi dan umar kamar atawu ibnu abi rabah duk sun ambaci wannan wajen fassara tu salihat akwai waɗansu maganganu na malamai waɗansu malaman suna cewa sallolin nan biyar su ne tu salihat waɗansu malamai suka ce duk wani aiki na alkhairi ya shiga ciki da haka waɗannan zikirorin suna daga cikin albaqiyatu salihat suna daga cikin wanzanzun ayyuka wannan yana nuna mana falalar irin wannan zikirin mun gane shi ko wannan zikiri ne mutlak ba a ambaci lokacin da za a yi shi ba ba a faɗi ko sau nawa za a yi ba ko kafa nawa mutum ya a lokacin da duk mutum ya sami iko ya yi Ƙala wa haddathani an malikin an ziyad ibn abi ziyad annahu qala ƙala abu darda'i ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa arfa'iha fi darajatikum wa azkaha inda malikikum wa khairun lakum min ita'iz zahabi wal waraqi wa khairun min an talqaw aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala zikrullahi ta'ala قال زياد ابن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله imam malik ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa ziyad ibn ziyad al-makhzumi al-madani fiƙa ne wajen malaman hadisi sannan kuma mutum ne mai yawan ibada yana cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 135 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ziyad ibn abi ziyad imam muslim ya roki ya roto hadisi da imam tirmidhi da ibn majah ta hanyar sa annahu qala ziyad ibn abi ziyad yake cewa qala abu darda'i abu darda'i yana cewa abu darda shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suna ce abdar su ne sha'abir ibn zaid ibn qaisin al'ansari shi ne sunansa abdar da'i zaid Al-Amir, ibn zaid ibn qais al-Ansari, as-sahabi al-jalil babba ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdar da'i yake cewa ala ukhbirukum bi khairi a'malikum kuna so in faɗa muku mafi alkhairin ayyuka mafi alkhairin ayyuka nan mafi alkhairi yana nufin afdaliha mafi falala a cikin ayyuka wa arfa'iha fi darajatikum mafi daukakar darajarku ay manazilukum fil janna matsayinku a aljanna aikin da zai daga darajojinku a cikin aljanna wa azkaha inda malikikum mafi tsarkakuwa a wajen ubangijinku mamallakinku wa khairun lakum min ita'iz zahabi wal warqi aikin da shi yafi alkhairi sama da abaku zinariya da azurfa abaku naira da dala wa khairun lakum aikin da shi yafi alkhairi min an talqau aduwakum fatadribu a anaqahum wa yadribu a anaqakum sama da ku haɗu da abokan gabanku a filin yaƙi kuna saran wuyanku suna saran wuyanku jihadi kenan ka duba abubuwan da aka lissafi kuna so in faɗa muku mafi alkhairi a cikin ayyuka kuna so in faɗa muku aikin da ya fi ɗaga daraja ko a aljanna aikin da ya fi tsarki a wajen Allah aikin da ya fi alkhairi sama da a baku kuɗi aikin da shi ne aikin da ya fi jihadi ku haɗu da abokan gaba a filin yaƙi kuna tsara suna tsara ku ƙalubala sai suka ce e muna so abin da ta yi a faɗa mana Ƙanu sai ya ce zikirun lahi ba wani aiki ne ba shi ne ambatan Allah shi ne ambatan Allah kaga wanda yana nuna mana faralar zikir mun fahimta wannan ruwayar ita ma ta imamu malik mawqufa ce domin za mu ga ta tsaya kan wa kan abin dardai amma imamu tirmizi ya daga ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane al ibn hajar asqalani yana cewa al-murad bizikr huna az kamilu وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستهبار عظمة الرف وهذا لا يعدله شيء وفضل الجهاد وغيره إنما هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد abinda hafiz ibn hajar yake cewa zikirin da ake magana anan da aka ce zikirin lahi ta'ala shi ne a zikirul kamil kammalallen zikiri ne kammalallen zikiri wa huwa majtama a fihi zikirin lisani wal kalbi shi ne zikirin da ya tattaro zikiri na harshe da na zuciya me zikirin zuciya shi ne godiya ga Allah wasu hidari azamacin rab da kuma bijiro da girman ubangiji lokacin da mai zikirin yake zikiri haka wani zai zo yana subhanallahi subhanallahi amma zuciya shi ba ta halarto da ma'anar wannan subhanallahi mutum zai zo yana Allahu akbar Allahu akbar amma zuciya shi ba ta hararo mashi girman Allah a lokacin to wannan mutum ya zo yana cewa Allahu akbar da harshen sa sannan zuciyarsa kuma tana bijiro mai da cewa Allahu akbar ɗinnin da yake faɗa fa yana nufin duk duniya sama da ƙasa ba wani wanda ya kai girman Allah yana subhanallah zuciya tana gaya mai cewa ma'anar abin da yake faɗa Allah tsarkakakke ne daga kowane irin tawaya to zikirin da ya haɗu da irin wannan ibn hajaran ya ce shi ne zikirin da ake faɗa a nan irin wannan zikirin ya fi jihadi ya fi duk abubuwan da aka lissafa ɗan nan mun gane wa ƙalin baji a zikiru bin lisani wal ƙalbi wa huwa zikiruhu indal awamiri bimtithaliha wal ma'asi bijtinabiha wa dhikrul lisan wajibun kal fatihati fi salati wal ihrami was salami wa shibhi zalika. wa mandubun wa huwa sahirul azkar shi kuma baje yake cewa zikiri kala biyu ne akwai zikirul lisan akwai azzikir bil ƙalbi. shi azzikir bil qalbi shine duk lokacin da mutum ya zo zai aikata wani aiki ya ci cewa Allah ne ya sanya shi aikata wannan aikin ya tuna cewa Allah ne ya ce ai wannan aikin in ya ji zai aikata wata banda ya tuna cewa Allah ya hada wannan aikin ya bari wannan shine ne bil qalbi kamar yadda baji shi ya faɗa zaka duk irin waɗannan zikirorin ake nufi da haka lokacin da mutum ya zauna yake zikiri ana son ya zikirin nan da cikakkiyar nutsuwa, ta yadda duk abin da yake faɗa da bakinsa to zuciyarsa kuma tana halarto mai da abin da yake faɗa ɗin nan irin wannan zikirin shi ne ya fi falala tare da cewa malamai suna cewa wanda ya zauna ma yana faɗar da harshe kuma ba za ka haramta mashi wannan abin da manzon Allah ya faɗa ɗin ba qala ziyad ibn ziyad ziyad ibn ziyad yace wa qala abu abdurrahman haka abu abu abdurrahman shi ne wa mu'adu ibn jabal shi ma yana cewa ma amina ibn adam babu wani aiki da ɗan adam yake aikatawa an ja lahu azabin lashi wanda ya fi kaiwa matuƙa wajen kubutar da shi ko tseratar da shi daga azabar Allah min zikirin layi sama da zikirin Allah Eh, haka ibn eh, haka mu'azu ibn jabal yake fara yace babu wani aiki wanda ya fi kaiwa mutuka wajen ne wajen kubutar da mutum daga azabar Allah kamar ambatan Allah wannan duka yana nuna mana muhimmanci da kuma falalar zikir shi ya sanya ibn abdulbar al yake cewa fada'ilu zikir kafiratun la yuhidu biha kitabun wa hasbuka bi qawlihi ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar ibn al-bar yace wato afalan zikiri in aka ce za a fade su yace to baka da wani littafi wanda wanda za a iya tattaro duka falalan zikiri a fada ce ba littafin ya ce kaɗai ya ishe ka ka gane falalar zikiri abinda Allah yake cewa inda salatu tanha anil fahsha'i wal munkari sai Allah ce wala zikrullahi akbar kaga zikirin Allah ba abu wasa bane ba za ka zikiri قال وحدثني عن مالك عن نعيم ابن عبد الله an aliyu ibn yahya az-zurqi an abihi an rifa'ata ibn rafi'in annahu qala kunna yawman nusalli a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wannan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana man mutakallim alifan fa qala ar-rajul ana ya rasulullahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu bid'atan wa thalathin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhunna awwal imam mali ya karɓi wannan hadisin daga malamin sa lu'aym ibn Abdullahi al-mujbir lu'ayn ibn abdullahi al-mujmir kun tana shigo Ta tabi'i ne shi ne mai turaren wuta mun shayin maganarsa Ta tabi'i ne an ce duk masaranar juma'a yakan je masallacin juma'a sai ya sa turaren wuta sai masallaci ya ta ƙamshi sai ake ce masa al-mujmir a ah, ibn abdullahi al-mujmir an ce babansa shi ma haka ake masa ana ce masa almujmin shi ma so da su wannan aiki yana daga cikin sigarin tabi'ina yana daga cikin ƙananan tabi'ai an abihi shi kuma ya karɓo daga wurin an nu'ayin ibn abdullahi al-mujmir an ali ibn yahya az-zuraki an abihi shi kuma ya karɓo wurin babansa an rifa'ata ibn rafi'in ibn malik ibn ajalan al-ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yana cikin waɗanda suka yaƙin badar afwa yana yana cikin badariyun rafi'ata ibn rafi al yana cikin wanda suka yaƙin badar ya rasu farko farkon kalifancin sai na mu'awiya baban sarafi din yana ci wanda suka yi wannan wannan gatan da suna bai ake wannan da dalatul aqaba yana cikin su annahu qala yace kunna yawman wata rana musalli wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta na sallan magribi falamma rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'su yayin da manzon Allah ya dago da kansa daga ruku'u minar raka'ati daga raka'a wa qala yace sami Allahu liman hamida ce sami Allahu liman hamidahu yana fadar haka qala rajulun sai wani mutum ya ce waye wannan mutumin an ce shine rifa'atu ibn rafi rawil hadis shi wanda ya roto hadisi shine da kansa yake fadar haka wannan mutumin sai yana dago kai sai ya ce hamdan kasiran ɗaya sai ya ce rabbana wa lakal hamd hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi sai ya zo da wannan zikirin a ruwayin misali ya ƙara da mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yana faɗar haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji da aka faran man sarrafa yayin da ya ƙara sallah shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man mutakallimu mu'alifan. wani ne ya magana nan dazin ya faɗi wannan fa qala ar-rajulu ana ya rasulullah sai wani mutum ya ce ni ne manzan Allah shi ne rifa'an shi ne ya ce ni ne ya manzan Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce Na la qadara aitu bid'atan wa lasina. na ga mala'ika talatin da ɗoriya yabtadiruna ha suna gaggawa suna rigirgi tsakaninsu ayyuhum yaktubuhunna awwalu wani ne wanda zai fara rubuta ladar wannan aikin saboda falalar wannan zikirin a wata ruwa ya ce suna rigirgen Wani ne zai fara ɗagawa sama da aikin mun gane a wannan ruwayar waye zai fara rubuta wannan ya nuna mana cewa bayan mala'iku masu rubuta ayyuka to akwai wasu mala'iku wanda su ma zai iya yiwa su rubuta aikin da mutum ya yi mun gane to wannan zikiri daga wannan lokacin sai aka sanya shi cikin zikirorin da ake bayan an dago daga ruku da haka bayan an dago daga ruku ana cewa sami Allahu liman hamida sai a ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu hanyoyi hudu ake fadar shi wanda mutum ya fada yayi to bayan ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ya kawo wannan zikirin hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda a wata ruwaya da aka faɗi wannan mala'iku talatin da wani abu a wata ruwa wani talatin da uku su suka zo suna rigirgi suna kokowa kowa yana ƙoƙarin ya rubuta ladar wannan mai zikirin saboda falalar zikirin ashe kun ga ba zikiri ne wanda ya kamata a yi wasa da shi ba na haka duk wanda ya dago daga ruku wannan yana daga cikin zikirorin da ake faɗa a wannan wurin duk da shi imamu malik yana ganin wannan baya daga cikin zikirorin da ake faɗa in an dago da garku kamar da alfaji ya kawo ya ce lamyar malikun al'amala ala hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fihi wa musalli an ya ƙulahu yuridu lam ha minal al'aƙwalin mashru'a ka tabbiri wasu ne allahu manhamida shi imam malik yana ganin ba a faɗar wannan har ma ya tafi akan cewa makaruhi ne mutum ya faɗi wannan a cikin sallah mun gane to amma tun da ya tabbata a hadisi babu laifi mutum ya iya yin wannan zikiri yana daga cikin zikirorin da ake yi bayan an ɗago daga ruku'u a cikin sallah Allah ya sa mu dace to wannan shine abinda imamu na maliku ya tattara a cikin abin da ya shafi zikir to kunga akwai zikirori da yawa wanda bai kawo ba wanda hadisan kila ba zo gare shi ba ko kuma sun zo amma ba su inganta a wurin shi ba na haka idan an duba waɗansu littattafai na malamai to za a samu ƙarin zikirori wanda ake yi musamman zikirori wanda ake idan munasabar wani abu ta faru kamar zikirorin safiya zikirorin yammaci zikirorin tafiya cin abinci zikirorin sa kaya zikirorin cire kaya duk wani abu wanda mutum zai yi za a ga akwai zikiri wanda aka raba da wannan aikin hatta shigowa masallacin nan da fita daga masallaci da akwai zikirorin da ake fara to wannan idan mutum ya samu littafai wanda suka yi rubutu akan wannan to zai samu ƙarin zikirori wanda ya kamata a ce muna kulawa da su kamar littafin hisnul muslim kamar littafin al'azkar na imamun nawawu da an kawo irin waɗannan zikirorin sannan zikirori suna da fa'ida ƙwarai da gaske irin ƙaimul josiya a littafin sujilawun afam ya ambaci fa'ida zikiri sama da ɗari ɗaya cewa yana da fa'ida kaza yana da fa'ida kaza da aka ibada ce mai fa'ida ƙwarai da gaske ga lada ga ba mutum kariya daga shaidanu na mutane da na aljannu ga abubuwa da dama wanda dan adam zai iya samu ta hanyar yin zikirori sannan ku sani mutane sun kasu gida uku a game da zikiri kamar yadda galibi dama mutane sukan kasu gida uku akan komai akwai masu gulumi a zikiri akwai wanda suka wuce gona da iri a zikiri wanda su zikirin da suke abin ba ya koma a hauka ya koma a shirme to kaga wannan sun yi gulumi cikin zikiri don wani zikirin in ka ga yadda ake yin shi kai da ka kalla ka san ba zikiri ba ne ka san wani abu ne da ba ake kuma duk wanda zai faɗi gaskiya ko cikin masu yin ne su wallahi ya san wannan abun ba daidai ba ne ba ya san ba daidai ba ne ba irin masu bugun kirji din nan wata rana sun zo ina da akwai wani makwabci akwai wani mutum dattijo ne haka su ya matasan da suka wasu kama wannan zikir ina zaune a waje suna ta yi to shi sai da ana kama hayaniya aka sai ya fito daga gida shi yana fitowa ya ɗan leƙa ya gansu sai dawo sai ce min waɗancan mai suke yi to ni kuma na ga su shi ma ba ba ahalisun da ne ba kada in ce ba zikiri suke ba ya ce a zikiri suke sai dai mai kara da ce a zikiri suke yi ko sai da ya ce haba wani irin zikiri kowa zikiri ya kowa sun zikiri to kaga ko su masu yin waɗansu sun san wannan ba zikiri to wannan su ne wanda suka wuce gona da iri a zikiri Allah ya shirar da su ya shirar da mu baki da akwai kuma wanda gaskiya su sun yi sakaci da zikiri ko wanda sun yi sakaci da zikiri wallahi wani a rana sai ka ga ambatan allah shi bai da yawa ambatan allah shi mai da yawa ƙila wani ba don sallah ba yana allahu akbar allahu akbar a rana ba zai ambaci allah wani ko sallah aka ƙare ana gabawa kamar ana kore shi sai ga ya tashi ya fita bai zo na yi azkar ɗin da ake ba to kaga wannan shine wanda ya sakaci da ambatan Allah to wanda ya tsaya tsaka tsakiya shine wanda bai yi sakaci ba bai kuma wuce gona da iri ba sai ya tsaya tsakiya yana yin zikiri amma yana yin zikirin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zikiri yana tsayawa kan inda manzon Allah ya tsaye da mutane a zikirin sa to irin wannan na ake so musulmi ya samu shiga Allah ta'ala ya sanya mu cikin shi to za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babin addu'a kuma imam Mali ya gama da zikiri sai kuma abin da ya shafi addu'a wanda ya ce ma addu'a nau'i ne na zikiri kamar yadda muka ce alkur'ani ma nau'i ne na zikiri Allah ta'ala ya samu dace ka kira sallah ta'ala ya ba mu dai kuskuren da muka yi kuma Allah ya mana afuwa ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da mu take ciki musamman abin da ya shafi kashe-kashe da satar mutane da zubar da jini muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai da rahamarsa da kuma tausansa wannan hali da muke ciki na tsadar rayuwa da kuma talauci da yunwa muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana Allah ka azurta mu ka ciyar da mu Allah kai ne mai ciyarwa Allah ka yalwata mana ka ƙara mana arziki ya ubangiji ka sabkan mana da farashi musamman farashin abinci da sauran kayan masarufi Allah mai iko ne akan haka Allah kai ne al-musayir Allah ka saukan mana da farashi Allah kare mu daga fadawa cikin bala'i na yunwa Allah kare mu daga fadawa cikin bala'i na talauci Allah kai ne jin roƙon ka ne Allah ka azurta mu da azurtawarka sannan addu'a ta gaba Allah muna roƙonka ka kare mu daga fadawa yanayi na wahalar man fetur ko tsadar shi wanda kamar yadda muka ji labari waɗansu jihohi ci da an fara dogon layi kuma har ma lita ana magana ta kai naira dubu wani wurin ma har dubu da ɗari biyu tashin man fetur fitina ne domin yana daga cikin abubuwan da suka taimaka tsadar kaya ta ƙara yawa domin duk inda za a yi waɗansu kaya to sai zirga-zirga ta shiga ciki duk inda zirga-zirga ta shiga ciki kuma man fetur ya shiga ciki su kuma masu yin kayayyaki masu kasuwa dole ne a cikin lissafi sai sun sanya zirga-zirga ɗin a ciki haka muna roƙon Allah ta'ala ya yalwata mana shi kuma ya sauka mana da farashinsa Allah ta'ala ya warware 'yan matsalolin da ake fama da su a wannan ɓangaren ta yadda man fetur ɗinnan zai wadata ga al'umma cikin sauƙi allah mai iko ne a kan haka sannan addu'a ta ƙarshe shi ne mai ta addu'a allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nasu la ta tamannau liƙa al'adu was'alullahi la'afiya. ya ku mutane kar ku burin Allah ya kawo yaki kar ku fatan Allah ya kawo yaki manzo ya ce ku ta roƙon Allah zaman lafiya domin zaman lafiya yana ɗaya daga cikin manyan ni'imomin da Allah yake ma bayansa a bayan ƙasa shi yasa bahaushe da cikin hikima irin tashi yake cewa zaman lafiya ya fi zama ɗin sarki ɗaya daga cikin sarakunan mu ma ya ce ka ya ba fa zama sarkin zaman lafiya duk yadda yake karkare na shi ba za ka gane darajar shi da muhimmancinsa ba sai lokacin da ka rasa shi mu roƙi Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya tabbas al'umma tana cikin yanayi tana cikin matsi tana cikin takura an samu kai a ƙasan nan wani irin yanayi wanda ba mu taɓa samun kan ma a irinsa ba farashin kaya cikin ɗan ƙanƙanan lokaci ya dinga lullunkawa ya dinga lullunkawa har sai da aka wayi gari farashin kaya ya ƙura abin da ke aljihun mutane domin da yawan mutane yanzu a ƙasar nan abin da ke shiga aljihunsu bai isa su yi rabin rabin hidimar da ke kansu mutane ba sa iya cin abinci mutane ba sa iya sayan abinci ba sa iya sayan magani ba su iya kula da ilimin 'ya'yansu komi yana neman ya tsaya cak a ƙasan nan don ba abin da ke yiwuwa sai da kuɗi kuma ba kuɗi yau an waye gari a ƙasan nan mutane suna cin dissa a matsayin abinci an waye gari yau a ƙasan nan yara da yawa yunwa ta kama su ta da inda za a buɗe ƙirjinsu za ka iya ƙirga ƙasusuwan ƙirjinsu irin hotunan da shekarun baya muke gani yadda yunwa take kama yara a ƙasar somaliya ko ethiopia ko waɗansu ƙasashe wanda bala'i ya faɗa ma na yunwa yau wannan abin ya zo najeriya so kun ga ana cikin yali ana cikin yanayi ana cikin kunci ana cikin damuwa shi kawai ɗan adam a ɗabi'arsa duk idan matsatsi ya yi matsatsi to dole su ya yi ra'akci dole ne wannan wannan ya sanya waɗansu ke da tunanin a zo a motsa a fito a nuna wa gwamnati cewa ga halin da bayan allah suke a ciki ta wace hanya ta hanyar yin zanga-zanga shi tsarin demokradiyya wanda shi ya ɗora waɗannan shugabannin a sama duk wani shugaba da ke ƙasar nan yanzu ta hanyar dimokuraɗiyya aka ɗora shi tun da kan shugaban ƙasa har gwamna har 'yan majalisa dimokuraɗiyya ta ɗora su zaɓe aka yi ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya to shi tsarin dimokuraɗiyya ɗin a cikin tadade-tadaden shi shi ne ya ba 'yan ƙasa dama in sun ga wani abu a wajen gwamnati wanda ba daidai ba daga cikin hanyoyin da za su su gaya ma gwamnati kaza ba daidai ba ne ba akwai fitowa a yi zanga-zanga ta lumana wannan haka tsarin ya bada don haka duk wanda yake magana akan wannan zanga-zangar da ake cewa za a yi ba yana magana akan shi ya halatta a yi zanga-zanga ba ne ba ko bai halatta ba galibin malamin da duk suke magana ba kan wannan suke magana ba galibin malamin da suke magana suna magana ne a zanga-zanga a wajen ɗan najeriya da abin da tarihi ya nuna na zanga-zangar da ake a najeriya galibi ba a cika yin zanga-zanga a kwashe lafiya ba sannan ne idan ka ce mutane su fito a ƙarƙashin tsarin da ba jagoranci a ƙarƙashin tsarin da ba a san ko ne ne za su tafiyar da wannan al'amarin ba to komi na iya faruwa a ƙarƙashin wannan uwa musulmai ba maganar a yi zanga-zanga ba ne ba ko kar a yi zanga-zanga ni abinda nake gani ya fi zama a ada shi ne mai ta'adda mu dai allah ya zaune da ƙasar mu lafiya ma'anar wannan shine ko da za a yi zanga-zanga ko ba za a yi zanga-zanga ba Allah ka bar Najeriya cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ko da ta kama an yi zanga-zangar yan zanga-zangar su fito su yi zanga-zanga amma Najeriya tana zaune lafiya in ma ba za a yi ba Najeriya dai ta zauna lafiya shine burin shine abin da muke addu'a akai Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka kare mu daga fadawa cikin yanayi na ruɗu da tashin hankali Allah kare mu fada cikin fitintunu da kashe-kashe da zubar da jini da sauran ayyuka wanda ba su dace ba Allah ka zama da ƙasar nan lafiya waɗansu bayanai na waɗansu abubuwa da suka faru a waɗansu ƙasashe zai taimaka mutane su ɗan fahimci halin da ake ciki su fahimci yadda abubuwa suke kasancewa idan an samu wani irin yanayi irin wani zan ba da misali guda biyu wanda waɗansu bayan Allah wanda su suna da experience a kan abin suka fara lokacin da aka yi zanga-zangar sudan sudan ai akwai 'yan najeriya da yawa wanda a sudan suke karatu a lokacin amma yau kaga duk sun dawo gida karatun fai yiwuwa saboda ba zaman lafiya lokacin da aka yi wannan mutane suka fito sai zamanto ƙasar ta dare biyu masu da'awar shugabancin ƙasar sun zama biyu har yanzu kuma aka ake tafiya abinda ya jawo zanga-zangar sudan biredi ne saboda kun san laraba suna ma'amala da biredi sosai biredi ne kudin shiyalinka kamar misali a ce ana sai da biredi naira 100 sai ya koma 200 shi ne zanga-zangar da aka fara a sudan aka fito aka yi zanga-zanga ba a yadda ba an ƙara kuɗin biredi sai an rage sai an rage daga nan waɗansu suka ce ma a kori gwamnati sai zanga-zanga ta ɗore har aka kawo inda ake yanzu a sudan wannan biredin da yake naira ɗari yanzu ya koma ɗari biyu misalin da na bada yanzu naira dubu biyu da ɗari biyar yanzu kun gane abin da nake son nuna yau wato ziyarin laika misali na biyu akwai eh ba shugaba yanzu abu na biyu misali na biyu akwai wani bawan Allah ya yi karatu a sudan a lokacin yana jami'a yana karatu a can akwai wani malaminsu wanda ya karantar da shi a can profesa ne to har bayan ya baro jami'ar sun ci gaba da magana ta hanyar waya da sauransu shirin nan kawai sai malamin nan nashi bayan an yi wannan abin sai malamin nan ya kira shi a waya yake ce mashi bayan sun gaisa yake ce mashi don Allah ka taimaka mun ka dauke ni aiki a makarantarka shi wannan bayan ya daya ya biya kafa makaranta ba jami'a ba ce ba su school ce private school ce sai wannan professor yake cewa da Allah ya dauke shi aiki a makarantar shi na ya baro su nan ya zo nan ya zauna ya dan samu inda zai raba ko a nan makarantar ne a dauke shi aiki idan kuma babu wuri a makarantar ka don Allah duk inda za ka dan samu aiki inda zai zo in raba ka samu aiki in zo ka raba saboda muna aikin ya tsaya mun gane kaga wannan shaida ce daga waɗanda su sun gani wannan ya sanya muke cewa abu a hankali a yi taka tsantsan amma dai jigo a gaba shi ne mita addu'a ta yin addu'a allah ta'ala ya fidda mu daga wannan hali na tsanani wanda muke a ciki Allah ta'ala ya kawo mana sauƙin rayuwa waɗannan shugabanni namu Allah ka tursasa musu yin adalci akan mu Allah ka tursasa musu yi abin da ya kamata akan mu su kaga wannan janibi kenan janibi na biyu shugabanni yana da kyau su fahimci menene shugabanci a musulunci inda su musulmai ne shugaban ƙasa musulmi ne mataimakinsa musulmi ne har ma da aka zo ana yin kamfen cewa aka yi a zaɓi musulmi da musulmi to a tun da musulmai ne ya kamata su fahimci yaya mai addinin musulunci ya ce game da shugabanci sannan yana da kyau su fahimci mai shugabanci mai dimokuraɗiyya ta ce game da shugabanci abinda ke sanyawa kuke ganin talakawa suna ƙara harzuka kullum a ƙasar nan kuma shugabanni in ba su canza wannan tsarin ba to kullum faɗa za su dinga yi da talakawansu a tsarin musulunci idan ƙasa ta sami yalwa ta sami arziki to kowa ke samun wannan arzikin kowa ke jin daɗin arzikin idan aka samu matsala Allah ya jarabci ƙasa aka shiga yanayi na wahala na rashin kuɗi to a tsari na musulunci kowa ke shiga wannan wahala ai mun je da shi sai na Umar suke shugabanci lokacin da aka yi yunwa da irin yadda su suka dawo suna rayuwa da yadda manzon Allah yana shugaba amma gidansu za a wayi gari ba a ci abinci ba to idan da talakawa suna ganin wahalar da suke ciki su ma shugabannin suna cikin wannan wahalar wallahi da tension din bai kai yadda yake ba yanzu amma sai talakawa suka ga shugabanni suna jin daɗi suna yin duk abin da suka saba yi ba canji to ya wannan shugaban ya fito ya ce jama'a ku haƙuri an shiga yanayi za a gyara ko za a yi kaza ai abin da ya kamata a ga kowa yana wahala to shugabanninmu kullum su kaɗai suke jin daɗi daga su sai 'ya'yansu talakawa kullum suna shan baƙar wahala kuma jin daɗin jin daɗi na almubazzaranci jin daɗi na wuce iyaka to irin wannan shi ke haɗa shugabanni da talakawa kamar yadda na ce kuma idan ba su da wannan tsarin ba to kullum fada za su dinga yi da talakawa irin wannan yanayi shi ne ya so ya shafi malamai malamai su ne magada annabawa sai ana cikin wahala sai mabiya su ga su malamai suna jin daɗi su kuma suna shan wahala to ya a malami ya fito ya ce ma mabiya ku yi haƙuri Allah zai kawo mafita amma da sun na shi ma malami yana share irin wannan wahalar da su da sun ɗan samu sauki damuwar da ke cikin dukatansu alayi ta halin dai koma ma Allah bai girma da ɗaukaka ga baki ɗayan mu da mu da shugabannin da mu da malamanmu duk mu koma ma Allah bai girma da ɗaukaka mu kaskantar da kanmu mu nuna cewa ba mai yi sai Allah mu roki Allah ta'ala ya fitar da mu daga wannan hali da kuma yanayi amma ko shakka babu abin da ya fa'ala shine mu ta addu'a Allah ta'ala ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya zaunar da kasan mu lafiya ya ba mu dawwamamman zaman lafiya ko da zanga-zanga ko ba zanga-zanga in za a zanga-zanga to Allah sanya a yi zanga-zangar ta zama alkhairi ga ƙasar nan kar ta zama cutarwa ga ƙasar nan in ko ba yi za a yi bato Allah ta'ala ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƙasar nan kar wannan kuma ya zama ya cutar da ƙasa Allah kuma ya yi mana wannan hali na kunci da takura da damuwa wanda muke ciki Allah ta'ala ne mai iko akan haka a ƙarshe akwai wani bawan Allah wanda ya roƙi mu musanya shi a cikin addu'a yana da buƙata a wurin Allah mai girma da daukaka mu taya shi da addu'a mu roƙi Allah ta'ala Allah ya sanya Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah muna roƙonka da sunayenka kya da ka madauka kai ne mai biyan bukata kai ne mai karba addu'o'in bayanka Allah ya karba mana addu'ar mu akan wannan bawa naka ya Allah ka sanya mai mifta Allah ka biya mai bukatunsa na alkhairi dukkaninmu muna da bukatu a wajen Allah Allah kuma ya san bukatar kowa Allah ka biya mu kowane ɗaya daga cikin bukatunsa na alkhairi Allah ka biya mana mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin